Baina egoa mendiburu naiz, senperekoa, eta egon nintzen eh, senpereko ikastolana, diburuko kolegioan, eta gero bezmatitxe pare liseoan. Ba, Zega da hola, horretzapen berezibat, zutaz, eh, uh, izegitea, zenta urte asko direa ikastolan pasaitugunak. Baina, funikala ere, beti horretzaten onak atxikitzen ditut, eh? gero idealizatu gabe ere, izan dira momentu ez beti egizak, baina nire horretzatenak, dira, nire lagunak, giren bat, ikastolan eh, egin nituen eh, orain ditudan laguno berenak. Gero erakasleekin ginituen ahemanak eta txematzen dut aheman aski berezi bat ginuela, ez aski, eh, aski aheman onak eta ertsiak ez berba beste eskoletan uh, den aheman informal hori ara, eta, gero, giroa, eta, bala, ni ongi sentitzen nintzen ikastolan, eta... Ni aritza kamdon nahi, eta oiana ikastolan eh, izan nintzen, lehen mailan, beraz angelun. Oso oroizapen uh, eh, ona ditut, bere ziki baizuareko askatasuna ginolako, eh, aire hartzean uh, oian egiten alginen, ba ginoen ere zubizela ibat eta pilotaleku bat ondoan, baita ere, ikaslen arteko konfiantza, eta ba, jaren uke, bizitzako une onenetariko izan zela, gara jori. Nere uste es bereziki biditu irekia itzaitea laguntzen du. E, eh, gara eh, erabakietan partak ginuen ere ikasleek, lehenen artean erabakitzen minuen zer e, nola konpondut, orain e, Euskarriko Universitatean ari nahiz eta nire jarduera gehiena Euskaraz egiten dut, eta gaur egun e, nina izoroko egan egan daitek ere Euskarriko Universitatea osoan, kasik ezinezkoa da, sartzera horrela lan egitera Euskara jakin beraz, hortan ere euskaraz muski eta ikastuan ikasi balorea bat. Patsi naiz, ditut, eh, eta egikoan eh, lan egiten dut, eh, proiektu eramele gisa. Eta guztiak ikastolan egin ditut, lehenik azkaineko ikastolan, gero doni baneko ikastolan, ziburuko perrela zabal kolegioan, eta azkainek berna txipare lizioan. Zaila, ez, zaila atxeman, nik uh, roitzapen honak berezeki laguntasun roitzapenak, asiera horretzen ez azkaiden ikastroa tipi bat handinen, nire klasean lauk ginen, eta bon, bertze hiruekin eh, beti eh, ahemanetan naiz, ez hori ongi da. Dori banen, pikat eh, ikastola handiago bat zen, hor hemen sortzi giren, hor dut nire giren. Eta hor lagun asko atxiki ditut, ha, ah, iban jober adibidez, beti ahemanetan naiz berekin. Eta gero, kolegioan eta um, kolegioan eta no, eta alizoan, uh, pixka bat uh, bertzi ikastu leri indipitzeko gara jara. Beraz, uh, nikin bizkinte esgarri nuena, zen uh, eskualde guztetako lagun batzu uh, eh, katea? Beitzen naiz usua herbelbide, garazika ikastolan uh, eh, ikasi dut, la zelarik. Nik uh, eh, hoitzaben biziki onak ditut ikastolakoak, bai onak bakarrike hori segur, uh, aheman urbila txiki dugu gelan dinerinekin, Horrengik, pitatzen dela Euskarari lotua, uh, be orain gertatzen dena, be lahia, Ikusiz zogeita marrokte pasatu bidea ikastuan izan itzenetik, eta ikuste ez zela aintzinatzen. Bitsi eta pena maiten dit, pentsatzen dut, berdugula segi aintzina eta esperantza badut.